Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu Emisija Upoznaj svoga poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iz emisije u emisiju, evo već duže vrijeme, družimo se s našim miljenikom Muhammedom sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kako bismo spoznali tu uh, Allahu Jalla Vala ogromnu, neopisivo veliku blagodat po nas. Allah subhanahu Wa Ta'ala svoje blagodati upotpunio je prema nama sa slanjem svoga poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Pa je on, Allahu poslanik alihi salatu wa salam, bio milost svim svjetovima. Ne samo milost nama, vjernicima, već svim svjetovima ljudima i ne samo ljudima, već i drugim svjetovima. Kao što je rekao Allah dželle Vala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A doista mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. I on, Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam svojim riječima, svojim djelima svojim cjelokupnim životom, te riječi Allaha subhanahu wa ta'ala je na najbolji način pojašnjavao. Pa je sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susretao, sa svim ljudima bez izuzetka, malo kome se radilo, malo kome se radilo, da li vjerniku ili nevjerniku, da li dobrom vjerniku ili grešniku ili licemjeru, da li muškarcu ili ženi, čak djetetu, siromahu, nevoljniku, potrebnom, Allahov poslanik alaihi salatu sam obhodio se na najljepši mogući način. Nemojmo nikada zaboraviti ono što često spominjemo u ovim emisijama i to stalno sebi stavljajmo pred oči, jer i nama je naređeno da slijedimo Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Sve ovo govorimo, upoznajemo se sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, da bismo ga što je god moguće više voljeli, a najveći pokazatelj i najbolji pokazatelj istinske ljubavi prema i Allahu dželjovala i Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam jeste slijedjenje onoga s čime, s čime on došao, Kur'ana i sunneta, njegovog života, njegovih riječi, njegovih dijela. Pa poslanik alaihi salatu wasalam nemojmo nikada zaboraviti što god bi mu bilo rečeno ili pred njim urađeno ili zatraženo od njega da progovori ili zatraženo od njega da nešto uradi, uvijek je nastojao da dotičnu situaciju koju bi zatekao pred sobom da ih popravi. Da dotičnim ljudima koji su od njega tražili ili pred njim uradili ma šta uradili, on je nastojao da popravi, da ih okoristi što je god moguće više i da to zlo, ukoliko je bilo pre njima, da ga odagna od njih Allahum dželle vala dozvolom. Sa svim ljudima najljepše se ponašao. Jer ga je Allah dželle vala u svojoj knjizi potvrdio. Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio je njegov moral, njegov karakter, njegovo lijepo ponašanje. Ne dakle neko od ljudi, neko s koje, koje s njim živio, nekoliko godina, desetine godina i slično, ne, već gospodar svih svjetova. Allah dželavala je rekao za svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam doista si ti wa inneke la'ala huluki nadim. Doista si ti na posebnom veličanstvenom stepenu morala, karaktera. Pa se sa svima obhodio na najljepši mogući način, a posebno se obhodio posebno činio dobročinstvo, bio plemenit, bio darežljiv, bio milostiv, bio blag, bio od koristi prema onima koji su toga bili najpotrebniji. A to su siromasi, nevoljnici, slabi, nemoćni, iznemogli. Zasigurno prema takvima se obhodio na najljepši mogući način njih je najviše okorištavao. I po pitanju njihove vjere i po pitanju njihovog dunjavka. Sa siromasima se najviše družio. Molio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga usmrti u njihovom društvu, da ga usmrti kao siromaha i da ga proživi u njihovom društvu, da ga proživi kao siromaha. Allahu akbar. S njima je najviše provodio vremena na dunjaluku. Zatim najviše se odazivao, najčešće, najpotpunije, najmilostivije potrebama takvih ljudi, siromaha, iznemoglih, slabih. A opet od tih slabih i nemoćnih, potrebnih, ima jedna kategorija kojoj je posebno bio u hizmetu, koju je posebno služio kojoj je posebno koristio, na koju je posebno ukazivao i na drugoj strani upozoravao, da daju, dao joj posebna prava i obradovao onoga ko drži do prava te kategorije slabih i nemoćnih, obradovao njega ničim drugim do džennetom. I to ne bilo kakvim džennetom, već društvom, njegovim društvom u džennetu. Dakle, najboljim mjestu u džennetu. Allahu akbar. Ta kategorija jesu jetimi, siročad i udovice. Dakle, slabi, iznemogli, nemoćni, stari, oboljeli, potrebni su pomoći, potrebni su brige, potrebni su pažnje, jer većina ljudi zapostavlja ih tjera ih od svoga kućnog praga. Ali između svih tih opet postoji ova kategorija. Siročadi i siromašnih udovica. Siromašnih udovica. Ko je siroče? Siroče jeste dijete, bilo muško ili žensko, koje izgubi oca, izgubi staratelja, oca, babu, prije godina punoljestva prije nego li ono to dijete, muško ili žensko, postane punoljetno. Takvo dijete se smatra siročetom. Kada izgubi staratelja, kada izgubi onoga koji se brinuo o njemu, koji je svoj imetak udjeljivao i obezbjeđivao sve što mu je bilo potrebno. Za koga se kaže da je jetim, ko je siroče, svako dijete, bilo muško ili žensko, koje prije godina punoljestva izgubi svoga babu, babo mu umre, nema ga više među živima, nema ga da dođe pa makar i nakon izvjesnog vremena, ne, umre, pogine i slično. Pa tako dijete sa odlaskom babe izgubi i tu finansijsku pomoć, izgubi dakle udjeljivanje, činjenje i održavanje svega onoga što mu je potrebno, udjeljivanje na njega i obezbedjivanje svega onoga što mu je potrebno. Zatim armeletun, u arapskom jeziku taj termin se koristi za udovicu. Međutim, ne bilo kakvu udovicu, već siromašnu ženu koja ostane bez muža. Muž joj umri, pogine, nema rodbine, nema kuće, nema imetka. Pogotovo ako je žena starija, pogotovo ako ima mnogo djece, siromašna. O takvoj osobi i kategoriji govorimo večeras. O siročadima, i ovakvim siromašnim udovicama. Kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam obhodio prema njima? Za sigurno ove dvije kategorije, siročad i ovakve žene, siromašne žene udovice, najpotrebnije su pažnje, brige, pomaganja. Zašto? Zato što dijete nije punoljetno, nije stasalo u godine kada može sebi koristiti. Ne zna o sebi se još brinuti. Kako da se promeće kroz svijet? Kako da se nosi sa svakodnevnim problemima? Potreban je zasigurno nekoga. Ko će se brinuti o njemu? Ko će ga pomagati i finansijski i moralno? Ko će mu davati savjete? Ko će se brinuti i o njegovom dunjaluku i o njegovom dinu, njegovoj vjeri? Na drugoj strani, ovakva siromašna žena, udovica koja ostane bez muža i na takav način ostane bez skrbništva, ostane bez pomoći, financijske pomoći i svake druge pomoći, a nema kuće, nema porodice, niko je ne prihvata, a ona je žensko. Po svojoj prirodi nije sposobna da radi, zarađuje, da se brine o sebi. Pa zasigurno ove dvije kategorije najviše su potrebne pažnje, brige, pomoći i slično. Međutim, većina ljudi, pogledamo li oko sebe, većina ljudi ove dvije kategorije, kao i druge, slabe, iznemogle, siromahe, nevoljnike, tjera od sebe. Ne želi u svojoj blizini. Nisu zadovoljni njihovim društvom. Ne žele njihovo društvo ili na drugoj strani, da Allah sačuva, zloupotrebljavaju njihovo stanje, njihovu situaciju. Naročito kada je riječ o ženama, udovicama. Pa se mnogi poigravaju po, sa njihovom čašću, sa njihovom čednošću, da bi ih pomogli. Da nas Allah dželavala sačuva toga. Zato čućemo vrijedne, veličanstvene hadise koji govore o pomaganju takvih osoba radi Allaha. Ne radi reda tek tako ili radi zloupotrebe. Ne. Ne već radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, većina ljudi ili zapostavlja ili zloupotrebljava stanje i situaciju ove dvije kategorije. Jatima, siročeta i siromašne žene udovice. Zbog toga je došla poslanica Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Objava Allahova riječ da da pravo ovim dvijema kategorijama siromaha i nevoljnika kakvo im i pripada objava Allaha Jalla Vala, Kur'an i Kerim obiluje kur'anskim ajetima u kojima se spominje položaj jetima i udovice. Njihovo pravo kod nas. Brojni su kur'anski ajeti koji nas postiču na činjenje svakog vida dobročinstva i riječima i dijelima i metkom i bilo čime drugom. Postiču nas na pomaganje ovih najzapostavljenijih a najpotrebnijih kategorija. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori o ovim dvijema kategorijama i također poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam govori, pojašnjava i riječima i dijelima svojom praksom kako se treba obhoditi prema njima. Pa poslušajmo nešto o tih šariatskih tekstova, kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wa sallam, njegovih riječi, njegovih postupaka dijela, kako se on obhodio prema ovim dvijema kategorijama. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ukoliko jetim, siroče, ima i metka, da onaj koji se brine o tom siročetu, da dobro vodi računa o njegovom imetku, da ne koristi njegov imetak osim u svrhe jetima siročeta i da ne koristi osim u onome u čemu je jasna, vidljiva, sigurna korist za siroče, za jetima. Nema se poigravati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ I ne primičite se i metku siročeta osim na najljepši mogući način, to jest da okoristite njega, da upotrijebite njegov imetak i metak siročeta za ono u čemu je jasna, vidljiva korist za njega. Hatta je bluga ešudde. Nemojte se primicat sve dok ono ne dostigne godine punoljestva. Kada dostigne godine punoljestva, kada se bude moglo samo o sebi brinuti, dadnite mu njegov imetak. Na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala one koji se poigravaju sa imetkom siročeta. One koji direktno ili indirektno perfidnim dosjetkama jedu, troše, i metak siročeta. Allah dželevala prijeti teškom kaznom, nesnosnom, bolnom, opasnom kaznom na drugom svijetu, u džahennemu. Kaže dželevala u suri An-Nisa, Innal ladhina jakuluna emvalel yetama zulman innama jakuluna fi butunihim nara, vase jaslevne sa'ira. U istinu, oni koji jedu i metak siročeta bespravno, troše ga bespravno. Dakle, ne troše ga u korist siročeta, već e, za neke svoje prohtjeve želje. Uzimaju i metak od siročeta. Pod izjavom da se oni brinu o tom djetetu, a njegov imetak oni troše. Najmanje udjeljuju na to djete. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista oni koji bespravno jedu imetak siročeta, oni u svoj stomak ubacuju vatru i boravit će u džahennemskoj vatri. O se jasleune sa'ira i uđi će zasigurno u sa'ir, odnosno u džahennem. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, nakon Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, najpoznatiji, najveći, najbolji komentator Allahove knjige, kaže, kada su objavljeni ovi kuranski ajeti, prethodni kuranski ajeti sura Elan'an, i ovaj ajd iz sure An-Nisa, ashabi koji su se brinuli o jetimima, pojedini ashabi koji su preuzeli brigu o jetimima, siročadima, požurili su kućama da razdvoje svoj imetak od imetka siročeta jetima, svoju hranu od njegove hrane, svoje piće od, njegove, njego, od njegovog pića. Kako ne bi uzeli nešto od njihovog imetka i pojeli. Subhanallah. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala hvali one koji stavljaju se u službu, pomažu siroče, jetima. Onoga koji je ostao bez oca. Onoga kome nedostaju ti očinski osjećaj, ta očinska ljubav, ta očinska pomoć, dobronamjerni savjeti, korisni savjeti, smjernice, kako da se nosi sa svakodnevnim problemima u životu. Allah subhanahu wa ta'ala, one koji pomažu, udjeljuju, na siročad, hrane siročad, Allah subhanahu wa ta'ala hvali se njima i kaže da su to eborar, čestiti i da će na drugom svijetu za to dobiti posebnu nagradu, da će boraviti u džennetu i da će piti džennetsko piće koje je začinjeno kafurom, piće od kojega glava neće boljeti i slično. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dakle spominje tu njihovu osobinu i kaže innama nut'imukum li vajhillah kada dakle spominje da su oni hranili, jeli, vajut imune, i oni su hranili miskina, siromaha, jetima, siroče i esira, zarobljenika. I govorili su, mi vas innama nutimukum li veršillah. Mi vas hranimo samo radi Allaha. Ne želimo vas pridobiti za sebe, ne želimo vas zloupotrijebiti ili slično, ili tek tako radi reda. Ne, innama nutimukum li veršillah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za takve, innal ebrara ješrabune min kesin kane mizađuha kafura. Doista će čestiti piti piće, dakle iz čaša koje je začinjeno, to piće začinjeno kafurom. Kako stoji jeli u suri u suri El Insan. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je to od dobročinstva kada u 177. ajetu suri El Bekare podržujem ajetu pojašnjava šta je to dobročinstvo. I dobročinstvo je da i metak kojeg voliš udjeljuješ svojim bližnjima, udjeljuješ miskinima, siromasima, nevoljnicima i udjeljuješ, udjeljuješ jetimima. Na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala kori i prijeti onima koji ne pomažu si, siromahe i među njima naročito je jetime, koji se poigravaju sa jetimima, koji se poigravaju sa nevoljnicima, sa onima koji su u potrebi, smijavaju se s njima, a naročito sa jetimima, subhanallah, ko će ga zaštititi? Kako od sebe da odbije to ismijavanje, to omalovažavanje, to je dijete malodobno, Ne može se prepirati, ne može se uzvratiti ti, ne može ti on nečim zaprijetiti, zato Allah dželavala prijeti. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala odbijanje siročeta, nepomaganje siročetu, neudjeljivanje jetimu ubraja u jednu od karakteristika onih koji ne vjeruju u sudnji dan. Allahu akbar. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a ra'ajta lezi yukezibu bid din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَمِ الْمِسْكِينَ Jesi li vidio onoga koji poriče sudnji dan, negira sudnji dan, ne priprema se za sudnji dan, to je svaki onaj koji tjera siroče, odbija siroče i ne postiče da se pomognu siromasi, da se siromasima udijeli, udijeli hrana. Kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam koji je došao sa ovakvom poslanicom koja obiluje savjetima, preporukama, podsticajem na pomaganje jetima. Kako se on, Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam, obhodio što je on rekao o pitanju jetima i siromašnih udovica? A kako, subhanallah, da se obhodi prema jetimima, prema siročadima onaj koji je također bio jetim? koji je također bio siroče. Onaj koji zna šta znači biti jetim, šta znači biti siroče. Onaj koji odrasta bez oca i majke kasnije, naročito u godinama kada, i, kada je njihov odgoj potreban. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame, kao što rekoh na početku, od svih tih kategorija slabih, nemoćnih, potrebnih, na najljepši mogući način, najblaži, najmilostiviji način obhodio se sa jetimima, sa siročadima. I nije rijedak slučaj, nije mali slučaj, a da Allahu poslanik alihi salatu wasalam nije preuzimao brigu nad siročadima, nad jetimima i njihovim majkama, udovicama koje bi ostajale da žive sa svojom djecom ili bi se udavale za njega Allahov poslanika alihi salatu wasalam u poznim, poznim godinama. Pa tako Allahov poslanik alihi salatu wasalam je nakon pogibje svoga vrlog ashaba Ebu Selemi radijallahu ta'alan došao umu Seleme, došao njegovoj supruzi i zatekao mnogo djece pa ponudio svoje skrbništvo. Rekao je da će se brinuti o djeci svoga brata Ebu Seleme. Kada je istekao pričak Iddet u Museleme, kada je prošlo četiri mjeseca i deset dana, jer toliko žena treba da čeka nakon smrti svoga muža, Allaho poslanik alihi salatu sam je došao i zaprosio u Museleme. Dakle, ashabiku u Museleme. Pa je rekla, ja sam Allaho poslaniče mnogo ljubomorna, imam mnogo djece. Kako ćeš me primiti? Ja imam mnogo djece. Pa je Allaho poslanik alihi salatu oslam rekao, što se tiče tvoje ljubomore, molit ću Allaha subhanahu wa ta'ala da otkloni od tebe ljubomoru, a što se tiče tvoje djece, tvoja djeca su kao i moja djeca. Tvoja djeca su moja djeca, ja ću se brinuti o njima, ti nemoj da se zbog toga, zbog toga brineš. Također, kada je preselio kada je preselio Džafar ibn Abi Talib u bitci na Mu'ti i kada je Allahov poslanik alihi salatu sam dobio obavijest od Allaha subhanahu wa ta'ala o njegovoj pogibi i govorio o njegovoj pogibi u mesčidu, u džami, na mimberu, zatim sišao i otišao porodici Džafarovoj, tamo je zatekao njegovu brojnu dječicu. Pa je počeo da ih miluje po glavicama, po njihovim kosicama. Vidjevši to, Džaferova žena shvatila je da je njen muž Džafer poginuo, preselio, pa je počela da plače. Počela je da se žali, da je ostala sama, siromašna, sa mnogo djece, pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da se ne brine, on je njihov skrbnik, i na Dunjaluku i na Ahiretu. Rekao je, ja sam vaš zaštitnik i na Dunjaluku i na Ahiretu. Također, Allahov poslanik alihi salatu sam kasnije obznanio je svima da koji god od muslimana umre, koji god od muslimana pogini, preseli, kao šehid u nekoj od bitaka i slično, i za njega ostane dug, i za njega ostane porodica da će on, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame, preuzeti na sebe dug, da vrati i također preuzeti na sebe brigu o njihovim porodicama. Također, Allahov poslanik alihi salatu wa sallam posticao je svoje ashabe da se oni na najljepši mogući način obhode prema jetimu, prema siročetu i također njegovoj majci. Posticao je na razne načine pa je rekao ene vakafil el jetim, ene vakafil el jetim fil dženneti kehatein. Ja i onaj koji preuzme brigu nad jetimom ćemo biti u džennetu ovako Pokazao je, dakle, bit ćemo jedan pored drugoga u džennetu ili položaj tog koji se bude brinuo o jetimu, siročetu na dunjaluku, bit će odmah do mog položaja, do mog položaja u džennetu, pa kažu islamski učenjaci, dakle svaki onaj koji želi društvo Allahovog poslanika alihi salatu sam, neka ne čeka, neka požuri, neka se brini o siročetu, o jetimu, kako bi postigao ovaj ovaj položaj kako kaže veliki islamski učenjak Ibnu Ibnu Battal. Također Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao u hadisu ko sebi pozove jetima ko sebi pozove jetima siročeta pa ga nahrani i napoji sve dok dakle ono ne bude više bilo u potrebi za hranom i pićem džennet mu je obavezan Pogledajmo za hizmet, siročetu, za hranjenje siročeta, za brigu o siročetu, nema druge nagrade osim dženneta i to kakvog dženneta. Zato vjernici, ashabi, kada su čuli ove riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam takmičili su se ko će, ko će to da bude u društvu Allahovog poslanika alihi salatu sam u dženetu, odnosno ko će se brinuti o jetimu. Pa je također rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koga su islamski učenjaci ocijenili dobrim zbog mnoštva puteva kojima je došao ovaj hadis, ko pomiluje glavu jetima i ne pomiluje osim radi Allaha će dobrih dijela koliko je potrao od laka po njegovoj glavi. Allahu akbar. Ko pomiluje je tima po njegovoj glavici, po njegovoj kosici, radi Allaha iskreno, sažali se na njegovo stanje, pa nastoji koliko je, to nije moguće, ali nastoji koliko je god u mogućnosti da mu zamijeni njegovog babu, radi Allaha iskreno, pa ga pomiluje po njegovoj kosici, će dobrih dijela koliko je svojim dlanom potrao dlaka na njegovoj, na njegovoj glavi. Subhanallah. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je dakle oporučivao da se na najljepši mogući način obhodi prema jetimu i također na drugoj strani upozoravao na loše obhođenje prema siročetu, na zapostavljanje siročeta, na omalovažavanje i smijavanje siročeta. Pa je rekao da između sedam upropaštavajućih griha, griha koji upropaštavaju čovjeka na Dunjaluku, prizivaju propast i također posebno na Ahiretu. Biće zasigurno razlog njegovog stradanja na Ahiretu, rekao je وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ i dakle da se jede bespravno imetak, imetak siročeta. Također savjetovao je svoje ashabe koje, za koje je znao da se ne mogu oni brinuti o siročetu, rekao je o Ebu Zer, jedan od njih Ebu Zer, rekao je savjetujem te da ne budeš vođa pa čak ni dvojici ljudi i da ne preuzimaš na sebe obavezu skrbništva nad, nad jetimom. Također vezao je grijeh i rekao je da je griješan svaki onaj koji zapostavi koji zapostavi pravo jetima i također zapostavi pravo siromašne žene udovice. Dakle, počesto su ove dvije kategorije vezane jedna uz drugu i također njihov spomen dolazi počesto jeli, zajedno u šerijatskim tekstovima. Pa također Allahov poslanik alihi salatu sam kako se obhodio prema jetimima, prema siročadima, postajao njihov skrbnik, staratelj, brinuo se o njima, oporučivao svojim ashabima najljepše obhođenje prema siročetu i zabranjivao ismijavanje siročeta. Dosta mu je, dosta je tom djetetu žalosti što nema babe. I još da ga neko omalovažava i smijava. Allaho poslanik alihi salatu sam također vodio je brigu i o siromašnim ženama udovicama. Pogledajte samo šta je rekao kako bilježi Ebu Hurere, kako bilježi Imam Buharija od Ebu Hurere radijallahu talan, dakle vjerodostan hadis, čak i muslim, dakle mu tefeku na rih. Da je rekao Allahov poslanika alaihi salatu sam, ko bude u potrebi, odnosno ko bude ispunjavao potrebu udovice, ermele, žene, siromašne žene, udovice i miskina, nevoljnika, on je poput muđahida na Allahom putu, borca na Allahom putu, onoga koji noću stalno, svaku noć i to cijelu noć klanja i onoga koji stalno, svaki dan posti. Dobrovoljni post. Subhanallah. Ko bude ispunjavao potrebe, ko se stavi u službu siromašne žene udovice radi Allaha, ni radi čega drugog. I također svih drugih siromaha, nevoljnika, potrebni, On je poput borca na Allahom putu, što nije lahko biti. On je poput onoga koji svaku noć i to cijelu noć u cijelosti klanja provede na seđdi. Allahu dželavala i također onoga koji stalno svaki dan posti dobrovoljni post. Je li to lahko? Može li se to postići? To je teško ostvariti praktično u stvarnosti, ali evo dakle načina. Nastojimo da služimo takve kategorije potrebnih, nemoćnih, slabih, pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala ako Bog da dati. Zato Allah, poslanik alihi salatu wasalam, je on i svojim riječima, kao što vidimo, posticao nam dobročinstvo spomenutih i spomenutim i također poznato je da je većina njegovih žena koje je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, oženio, bile su upravo siromašne žene, udovice, koje su ostale sa velikim brojem djece, dakle iza svojih muževa, poput Umu Seleme, poput Umu Habibe, poput Hafse i drugih njegovih žena. Dakle, Allaho poslanik alihi salatu sam prema svim ljudima pokazivao je milost svim kategorijama ljudi, s njima se obhodio na najljepši mogući način, ali na najljepši, na najljepši način i nastojao je da bude od najveće koristi onima koji su toga najpotrebniji, a to su siročad, i siromašne žene udovice. Allah subhanahu wa ta'ala molim da se okoristimo ovim riječima, da one budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame i uz Allahu dozvolu sutra da budemo u njegovom društvu zajedno, dakle s njim u džennetu Firdevsu al-A'la.